Zientzia aipamena, hortz honetan, gurekin Josega izpurua gure aditua. Egun Josega? Egun onden Denek eh, dugun tresna bat, gailu bat, eh, nahi duzu eh, aipatu, bagnatu, eta pixka bat lehenik gibelerat edo atzerat begiratuz. dena gailu azmintzuniz. Historia aipatzeko Josega, abia pundua Hai. nun kukatzen alda? Badirudi, badirudi e, ordenagailu, e, hor e, inglesez computer, e, gailu ere batzu esate dute. Zer da konputatzea zer da gauzak batzea, elkartzea, e, holako zer konputatzea, neurtzea, ordenatzea, eh, nahi bezala. Badirudi orain dela 3000 urte inguru hasiziela e, aldean, hainbat, e, bueno, hango agintarita, ikerlari bat zeuden, eta orduan da, ikerlariak, batuketak itxen. Eh? Bat eta eta bat, iruta bost, e, eh, zei gehi bi, hm? batuketak egiteko sistemak, eta goa, eh, goratuko zaite, edo entzun izango zenuten, eta merkatutan azaltzen dira, abakoak. Sortu zen, hori izan zen, lehenengo izan nuke, ordena galiua, ez da, abakoen bidez, e, e, beraz, ila zanetak abakoak eta gutxinez ia, ia irumila urte izan zuela bueno, e, bi, mango erabilpena. Ez da? Eh, bueno, orduan, mm, bueno, ba, e, urtetan etzala ematezun ezer egin agian gauzak egingo ziren hori hobetu nahian, baina erreferentzia puntatuta eta hemen daukagu orain dela, oi da, ba, gutxera bera sortzion dago itamarrurten, nun ingenieri batek eta asmatu mentzun algoritmoa. Zer da algoritmoa? Algoritmoa da eragiketa sorta bat elkartzea. Batuketa bat, gaiketa bat, zatiketa bat, jak horako ekuazio simple horiek. Ba, e, eh, gu matematiketan gure umeek eh, normal ikasten dutenek, eh? baina guen ikasi, jenda hori? Bueno, ba, orain dela sortzireun bat urte asmatu zen. Gero, Gerora, e, egon ziren olako, ba, e, ez daiteke, ja, ertaroan, e, ertora pasata, e, amazazpigarren mendean, emezortzigarren mendean, ba, joan ziren, hoiek gerota, e, eraik eraiketa komplejoagoak asmatzen, eh, logaritmoak, gaituko zenuten, ez da, zuen ikasketa bai, bai. prozesuan, eta horako, ozak, ez da, ba, oide, oide. eta, esan daitekenik, urrengo urrats e, handia, importantea, e, zoritxarrez gertatu zen, joan del mendean egon ziren eh, mundu gerrata, batez ere bigarren mundu gerran. E, gezurra dirudi, baina gerrak, e, eh, gerrak gerretan apurtu egiten dira gauzak, ez da, puskatu. Baina aldi berean egiten dira askotan teknologikoki izugarrezko aurrera kadak. Gehienetan, sekretuan. E? Eta esan orduan ja, e, eh, nesta guk e, jakinez, e, bai jankiek, bai alemanek, eta erabiltzen zituztela nolabaiteko ordenagailu batzuk, balbulekin, gurpilekin, makina haundi batzuk, ba, kalkulo batzuk egiteko, hipotesi batzuk egiteko, eh? sekretupean ziren. Baina, ja, bazaukaten, ja, oinarrezko teknologia bat. Eta hortik aurrera, esan diteke abiadura izugarri izan zela. Hortik aurrera, ba, urrengo urratxa izan zen handikan e, eh, gutxo erabera mila bat zehunda iruro, gehiro, itamargarren urtean, txipak, asmatzen hasi ziren, eh? badak izan txipak, zirkuito integratu txiki horiek, eh? hola, eh, hortxe. Eta horrekin batera, garai hortantxe, e, sortu zen, esan diteke, mundu mailan, oendikan existetzen den kompainia handi bat, e, IBM, ezagutuko duzu, ez da? Mhm. Hori da. Gare batean indar gehiago izan zuen gaur, gaur duena baino, baina hori izan zen lehenengo gorden famatua edo sortuzuna, Eta gero justu ikasten, az, eh, karrera ikasten zintzen eh, hartan, e, eh, oran geratu zen bi, bi ekintza oso importanteak izan dienak gaur egun e, gauden lekuan egoteko. Eta bat, antolatu zen Microsoft etxea, ezagun izango duzu ez, da, Windows, bai. Bill Gates, eh, dirudunak, eta bestea Apple, Apple, eh? eh? Apple etxea, zergatik deia importante horiek, ba horiek, nolabet, esateko, e, lortu zutelako eramatea informatika, ordenagailu, erraldoi haiek, eramatera ja mai gainera. Eh? Eta nik ez da gogoan izango zuen, nik ikusi nitun lehenengo e, eh, apelak, oso txikia ziren, eskaxa ziren memoria oso txikikoak, baina emozionatuta ginen. Baina ordu ezkerostik gaur daino Kristof, e, e, ze joan diren mhm. gauzak. E, eh, Bagara egin memoria txikia zutenak ez zuten, ez, gaur egun etxean daukagu katxarroa, portatilak, e, nahi, nahi aina eh, disko gorra dutenak, nahi impresora imprimatu dezakegun, nahi deguna, bideoak, audioak, hori dena izan da, zan diteke, berrogoi urtean. Mhm. Azken berrogoi urtean, inda, baina, baina, gogoratu beharra zegoen ere ustez errespetuz pixkate eh, pentsatu eh, iraganean e, txinatarraiek abakoa sortu zutenak eta ba, han azizala gaur egun daukagun lasterketa hau. Eta hori esan da, bueno, gaur egun kontuatzen mazalete joera zer da. Joera da ordenadoreak gerota eta egitea, eta hortarako badago teknologia oso oso importantea da, nanoteknologia, hau da, gauzak edia txikitzen, mhm. txikitzen. Memoria gero eta txikiagoa, bai, gero eta gutxigo okupatzen dute, baina ahalmen handiago dute. Eh? Gauza, txikiagoek indar gehiago dute. Horra horrek albitzen du, albidetzen du, eh, ordadore portatil batean, nahi aina eh, mm, giga, terak sartzea eh, espazio txiki batean. Lehen, ziren irugela. <laughs> Nik garrera ikastan zen gela batean zauden ez dakit giga batean gozen. Gela ez zauden ama, armario handi zauela, uh -huh. eh, ulertzen. Gaur egun, dakazu lako txip txiki batean, dakazu ikusten duzu, eh, argazia gatatzei juzunean, zenbat, zenbat terak eta daude, ez da?